Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Հաղորդման հյուրն է Լեռնան Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղնախարարության գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչության պետ Ալֆրեդ Պետրոսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում շտով կսկսվի բերքահավաքը եւ համապատասխան մարմինների կողմից մեկ անգամ եւս ստուգվում է գյուղտեխնիկայի վիճակը։ Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի դրույթներին ֆերմերները վաղուց են ծանոթ։ Ինչպես մեր հանդիպման ժամանակ նշեց ԼՂ գյուղնախարարության գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչության պետ Ալֆրեդ Պետրոսյանը, ֆերմերները անպայման պիտի տեղյակ լինեն իրենց իրավունքներին ու պարտականություններին տնտեսատերերին։ Այն անձինք, ովքեր ունեն սեփական յուղատնտեսական տեխնիկա, պիտի անպայման ունենան սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ։ ԼՂ գյուղնախարարությունը ջանում է, որպեսզի βέρքահավաքն անկորուս կազմակերպվի։ Այս օրերին Հայաստանի Հանրապետությունից ներկը կրվի լրացուցիչ տեխնիկա։ Մասնագետները կաշխատեն պայմանագրով։ Զրուցակիցս աշխատանքի բերումով հաճախ է լինում լղը շրջաններում։ Ինձ հետաքրքրում էր նաև այն, թե արդյոք կան տրակտորիստ մեքենավարներ, ովքեր կկարողանան ճիշտ օգտագործել իրենց տրամադրվող գյուղտեխնիկան։ Պարզվեց, որ Ստեփանակերտում եւ Մարտունիում կազմակերպվել են դասընթացներ տրակտորիստ մեքենավարների համար։ Իսկ գյուղնախարարությունում կայացել է որակավորման քննություն, որից հետո արդյունքներն ամփոփել է ԼՂ գյուղնախարարը։ Այնուհետև ստեղծված որակավորման հանձնաժողովը գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչության կողմից մասնագետներին տրամադրել է համապատասխան վկայականներ։ Այս տարի շատ երիտասարդ մասնագետներ կմասնակցեն βέρքահավաքի աշխատանքներին, ասաց պարոն Պետրոսյանը, հավաստիացնելով, որ նրանք արդեն շատ լավ են դիապետում իրենց մասնագիտությանը։ Պարոն Պետրոսյան, հասկանալի է, որ այս օրերին, այսինքն Բերքահավաքի նախորյակին, շատ ավելի շատ ենք աշխատում, հոգնում, երհոգնում վիճակը գյուղտեխնիկայի։ Գյուղտեխնիկայի վիճակը նորմալ է, այսինքն մոտորապես վերանորոգված եւ սակին վիճակում կամբայները մասնակցելու են Բերքահավաքին մոտորապես 200 միավոր։ Դրանից բացի մենք ընտրել ենք Հայաստանի գյուղնախարարությունից էլի կոմբայների մասով հնարավորինս չափը մոտ միջև 100 կոմբայն ներգրավենք Հայաստանից մեր բերքավակին։ Փաստորեն ժամանակավորապես Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարարությունը կտրամադրի մեզ, հետո բերքավակից հետո կտակ Հայաստանին նորից։ Ստը գալու են աշխատեն, վարձով նորից էլ է հետ դառնան իրաց բերքավակին չգիտես ինչու միշտ էլ իմ հանդիպումներից ֆերմերների հետ մտահոգում են, որ չեն ստացել իրենց քրտինքի արդյունքը, առաջինը պատճառ են բերում բնությանը, երկրորդը տեխնիկային Մեկը ասում է ուշեմ հնձել, մեկը ասում է տեխնիկա չի եղել, պարոն Պետրոսյան, ինչու, ինչու է այդպես տեխնիկան բավարարում է Ղարաբաղի ամբողջ վերքահաղորդության հավաքելու համար։ Ինչ որ վերաբերում է էլի կամբաների մասին, այս վերջի տարիներին էլի թարմացվել է մեքենատրակտորային պարկերը, այս վերջ երկու տարում թվով 20 հատ կոմբայնա հիմնադրամի կողմից ներկրվել Ղարաբաղ, որոնք ունեն բարձր արտադրականություն, ու դրանից բացել մեր պարկը Երիկումա Բերքահավաքը անկորուստ ավարտելու համար։ Եթե փորձենք խոսել շրջանների, առաջինը որ շրջանում կսկսի βέρքահավաքը, Հանրապես մի շրջանում չի, միաժամանակա սկսել է Բերքահավաքը։ Հյուսիսային մասից Մարդակերտ, Ասկերան, Մարտունի հադրուտ Իսկ որքանով եք տեղյակ ինչ վիճակում են արտերը, ասենք արդեն տեխնիկան պատրաստ է, ինչ կհնձեն։ Չգիտեմ, ճիշտն ասած, բայց նայած այն մի տարվեն, այս մի տարին բերքը պետք է բարձր լինի։ Պարոն Պետրոսյան, բերքի տոնին ինչ որ տեխնիկա էին հանել վաճառքի։ Դա գողազդեր, ինչ էր իրենից ներկայացնում այդքան թանկ արժողությամբ տեխնիկան հանել վաճառքի ով կարող է գնել պետությունից զատ հիմնադրամի միջոցով կան պայմաններ որ լիզինգի կարգով ձեռք բերեն իրանք ունեք ֆերմերներ որ ունեն սեփական տեխնիկան շատերը ունեն ու մնացածները լիզինգի կարգով հիմնադրամի ձեռք են բերում Առավել եւս որ շրջանում են այդ ֆերմերները, որ արդեն ձերք են բերել սեփական տեխնիկա։ Շատերը մարտունա շրջանում են։ Ինչ որ վերաբերում է բերքի տոնին վերա տեխնիկան, այդ չինական մինի տրակտորներն ա, դրանք էլ են այս մանր Համարում եք, որ լավ տեխնիկա է, այո, բերքի համար, արտի համար, փոքր հողակտորների համար նորմալ տեխնիկա է, իրանց արդարացնում են։ Ժամկետը այն տեխնիկայի, որ այսօր պիտի օգտագործվեն, ինչ ժամկետ ունեն։ Դեռևս խորհրդային տարիներից են գյուղատնտեսական տեխնիկան, որը որ արտադրում են, դրանք շահագործում են միջև 10 տարի։ 10 տարից հետո ենթակայում դուրս գրման բայց քանի որ այդ հնարավորությունը չունենք նորից գյուտեխնիկա ձեր բերեն դրանք վերանորոգում են նորից են աշխատում գիտեմ որ հաճախ եք լինում շրջաններում գիտեմ որ ձեր գործի վիրալ ազնվորություն եք շրջանների մասին վերջերս ինչ շրջանից եք վերադարձել եւ ինչ աշխատանքներ եք կատարում շրջաններում ընդհանրապես ստուգումներ է կատարվում եւ վերագրանցման ժամանակ կատարում ենք զնոն տեխնիկան եք ստուգում շահագործող ցեփականատերի տրակտորից մեքենաները վկայական եք ստուգում որ համապատասխան երեխաները իր դրված կարգին։ Իսկ լինում է այնպես, որ հենց Բերքահավաքի ամենաերուն օրերին դուք զանգեք ստանում, որ մարդն ասում է, որ խնդրում եմ ինձ օգնեք։ Գյուղնախարարության այս բաժինը ինչով է այդ ժամանակ կարողանում հասնել այն մարդուն դեր կանկորուց հավաքելու համար։ Զանգեր չեն ելում, բայց մենք էլ այդ ժամանակ գնամ պատահում ենք, հանդիպում ենք, զրուցում ենք, հնարավորին չափով էլ օգնություն կարող ենք ցուցաբերել։ Պարոն Պետրոսյան, գաղտնիք չէ, որ խորհրդային տարիներին կարծես շատ հարցեր, որոնց մենք տեղյակ ենք, արտեղյակ ենք, ջրի պես լուծվում է մասնագետների հարցը, տեխնիկան կարողանում են բանեցնել, օգտագործել հմուտ մասնագետներին։ Արդեն վերջի 3 տարվա ընթացքում մեր ներդրումն կա այդ գործը մեջ բացվել են կարճաժամկետ կուրսեր Մարտունա արհեստական ուսումնարանում Սեփանակերտի արհեստական ուսումնարանում որտեղ բարձր կարգի մասնագետներ կան դասավանդում են ու դրանից հետո իրանք ստանում են ավարտական վկայական, որից հետո մեր մոտ դիմումները ընդունում ենք ու որակավորմակունություն անցկացվում, որի արդյունքում կազմում է եզրակացություն, եզրակացություն երկու փոլով ալնում, առաջի փոլով տեսական, երկրորդը գործնական ու տեսական քննությունից հանելուց հետո հարցազրույցը գիտելիքները նույնից են ստուգում ու գործնականը որ կարեն իրանք գյումեքանաները վարեն։ Որս են գալի դաշտը, նա արդեն իրանք տրակտորը վարում են, գութանը կարան ամրացնեն, ագրեգատ ստեղծեն։ Ու դրանից բացի էլ շատ ուշադրություն են դարձնում տեխնիկայի անվտանգության կանոնների վրա։ Տեխնիկայի անվտանգության շահագործման կանոնները պետք է ավելի լավ իմանա, որ իրանց էլ չվնասեն, ուրիշներին չվնասեն, տեխնիկան չվնասեն։ Դա կարևոր հարց է։ Հա, հա։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի ձայնասրահում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղնախարարության գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչության պետ Ալֆրեդ Պետրոսյանն էր։ Եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Օգտակար խորհուրդներ ֆերմերներին։ Հողի դերությունը ընդլայնման ուղիները Հողի առաջացումը բարդ ու երկարատև process է։ Հողագոյացման process-ն ունի մի շարք գործոններ, որոնք իրենց ներգործություններով սահմանազատել հնարավոր չէ։ Դրանք են կլիման, մայրապարի տեսակը, բուսական ու կենթանական օրգանիզմները, ռելիեֆը, ժամանակը, մարդու տնտեսական գործունեությունը։ Ըստ ակադեմիկոս Ռուպրեխտի կատարած ուսումնասիրությունների, 600 տարում գոյանում է ընդամենը 15-ից 20 սանտիմետր սևահող, այսինքն այնքան այնքան, որքան հնարավոր լինի ինչ-որ բան մշակել, բայց այժմ մարդը իր գործնեությամբ հիմնականում չարաշահում է բնական ռեսուրսները, աղտոտում շրջակա միջավայրը։ Առողջ հողը ակտիվ միկրոօրգանիզմներով հագեցած հողն է, որը ճիշտ ագրոտեխնիկայի ժամանակին կիրառման պարարտացման չափաբաժինների ստույգ պահպանման արդյունք է։ Այս պարագայում մեկ ֆերմերի ջանքերով դժվար է հասնել շոշափելի արդյունքի։ Դրա համար առաջարկվում է հողի բերյության միասնական կառավարում Առաջին՝ շարային կամ ցանկակից պարարտացում, պարարտանյութը հող է մցվում սերմի հետ միաժամանակ շարքերին զուգահեռ։ Նպատակն այն է, որ բույսն ապահովված լինի մաչելի սնդատարերով, զարգացման ամենաառաջին փուլերում։ Երկրորդ՝ սնուցում։ Կարևոր ագրոմիջոցառում է պարարտանյութը, որպես օժանդակ սնունդ հող է մցվում կամ տրվում է բույսին այլ ձևով աճի ու զարգացման ընթացքում։ Սնուցումների օգնությամբ հնարավոր է լինում ուղղել հիմնական եւ ցանկակից պարարտացման ժամանակ հնարավոր թույլ տված սխալները։ Հողի բերության վրա ազդող դրական գործոններն են ցանքաշրջանառություն, օրգանական պարարտանյութերի կիրառում, խառը ցանքեր, բակլասկի մշակաբույսեր, կանաչ պարարտացում, սիդերացիա, հանքային պարարտանյութեր, նպաստավոր բարմայների ստեղծում հողի միկրոօրգանիզմների գործնեության համար։